Чоң Бадр ғазаты. Ислам тарихидagi tunji al qilg'uch jang maydoni. Ғазатның sababi. Алдынғы бапта Ушайра ғазеті аққыды сөз қылғанда, Мәккеден Шамға кетіп атқан Құрайш карваны Пайғамбар алейхиссаламның қолға түшмей қечіп құтылып алған деген едік. Bu карванның Шамдан Мәккеге қайтыш vaqti yaqinlab kelganda Расулулла shimol tarafga Talha ибн Ubaydullah bilan Sa'd ибн Zaydni карванның xabarini елішқа өветті. ular Vura degan yergacha berib, karvanning yo'lini kuzatib turdi. Bir chaqda Abu Sufyan karvonni boshlab Sham tarafdan kirib keluvdi Ular uchqandek yo'l yurib, Madinaga qaytib kelib, Rasulullohga ahvolni ma'lum qildi. karvon Makkaliklarning ming tugiga qochlangan zo'r miqdordagi mol-mulklarni elib kelayotdi. Uning umumiy qiymati kam deganda 50 ming dinar oltindan oshatdi karvonda faqat 40 tak odam billi edi. Bu Madina taraf uchun aytganda oltin fursat. mushriklar uchun aytganda mushu molni qo'ldan berib qo'ysa harbiy siyosiy va iqtisodiy jihatda qaqshatqich zarbaga uchirganlik hisoblanadi shunga rasululloh musulmonlar ommasini chaqir qilib ey xaloyiq mana bu quraysh karvini jimi mol mulklarni ilib kepti uning oldiga chiqinglar umidki alloh uni sizlarga iltifot qilvassa ajab emas dedi rasululloh bu chaqiriqni e'lon qilgan chog'da badrda quraysh qo'shini bilan buncha qattiq tutishib qolarini o'ylamagan edi shunga u hech kishini chiqishga zo'rlamadi balki chiqish chiqmaslik ishini musulmonlarning erkin ixtiyoriga qo'yibdi shundoq bo'lg'achqa sahoba kiromlarning ko'pinchisi rasulullohning bu qitimqi yurishini oldingi qitimdagi yurishlardan farqlanmaydi deb qarab madinada qolib qoldi shuning uchun hech kishi bu g'azotga qatnashmadi deb ayiblanmadi islom qo'shunining harbiy kuchi va rahbarlik qatlamining o'rinlashtirilishi rasululloh madinadan yo'lga chiqib va uning bilan 313 yoki 314 va yoki 319 kishi birga otlangan edi 82 yoki 83 va yoki 86si muhojirlardan 61i avs qabilasidan 170i hazraj qabilasidan edi musulmonlar bu qitimki yurishga ancha zo'r hasham qilib ketmadi Шуңа уларда фақат ikkila ат бар иде. Бири Зубайр ибн Аввамның, яны бири Миқтат ибн Асвад Киндийның иде. Яна 70 түге бар болып, 2-3 адам bir түгеге нөвәтлешіп минишетті. Расулуллах Әли ибн Абу Талиб ва Мирсат ибн Мирсат ғанавилар билан bir түгеге нөвәтлешіп минді. Мәдинеде өз орныға ва намаз оқып беришке Абдулла ибн Умму Мәктумны қалдырды. rasululloh otlanib ravho degan yerga chiqqanda abu lubaba ibn abdul munzirni qaytirib o'z o'rnida madinada ish boshqarishga belgiladi bosh qo'mondonlik ilmini musab ibn umayrga tutqizdi u quraysh qabilasi abduddor jamoatidan edi alam oq rangda bo'lib qo'shin ikki qismga bo'lindi birinchi muhojirlar qismi uning ilmini ali ibn abu tolibga tutqizdi ikkinchisi ansorlar qismi uning ilmini Sa'd ibn Ma'azga tutqizdi. Qo'shinning o'ng qanot rahbarligiga Zubayr ibn Avvomni, so'l qanot rahbarligiga Miqdod ibn Aswadni mas'ul qildi. Chunki bular yuqorida aytganimizdek qo'shindagi birdan-bir otliqlar edi. Orqisab mudofisiga Qays ibn Abu Sa'sa'ni belgilidi va Rasululloh armiyaning oliy bosh qo'mondoni bo'lish sifati bilan markaziy bosh qo'mondonlik uning qo'lida qoldi. rasululloh sahobalarning to'liq tayyorlik qilib olishini kutib o'ltirmayla yo'lga chiqdi u madina tog' yo'li bilan otlanib toki bir ravha degan yerga borg'icha makkaga boradigan cho'ng yo'lni bo'ylab janubga qarab mondi biri ravhadan qo'zg'alganda makka yo'lini so'lga tashlab noziya tarafga ya'ni o'ng'i burilib badrga qarab noziyaning bir chetidan yo'l oldi va noziya bilan sapro jilg'isi degan yerning o'ttirisidagi rahqon deb ataladigan bir vodiyni kesib o'tdi Ondan bir tog' jilg'isidan o'tib, tövanga qarab minib, Safra degan yerga yaqinlashdi. Va mushu yerda to'xtab, Musays ibn Amr al-Juhani bilan Adi ibn Zab'a al-Juhanini Badr kentiga karvonning ahvolini maxfiy razvid qilishga avatdi. Makkada jakarchi. Ammo karvonning ahvoli mundaq bo'ldi. Abu Sufyan bu karvonning bosh mas'uli bo'lish sifati bilan intayin faxs va ehtiyotchanlik bilan yo'l tutdi. u makka sham yo'lining xavf xatardan xoli emasligini bilgachga karvonning oldida poyloqchi va xabarchilarni avatib ahvol egallab mondi va o'tgan kechgan yo'lovchilardan so'rab turdi uzun o'tmay uning poyloqchilari muhammad karvonga tegish qilish uchun odamlarni boshlab chiqibdi degan axborotni yetkazdi bu chog'da abu sufyan zamzam ibn amril g'ifoniyni setib olib makkaga quraysh karvonniki mollarni va odamlarni qo'g'dash uchun askar chiqarishga chaqiriq qilg'ili avatdi shuning bilan zamzam intayin tez surati yo'l yurib oxiri makkaga yetib keldi va batni vodi degan yerda to'xtab tugisining burnini kesib to'qimini tatir o'rib ustidagi kiyimni yirtib yirtibatdi Bunda qilish xabar qilmoqchi bo'lgan ishning jiddiyligini bildiradi tugidan tushmay turib olli tovga chaqirg'ili turdi u bundoq deydi oh esit voy esit mollaringlarga muhammadning odamlari qo'l soldi o'lgiralamsizlar yo'q bilmayman al madad al madad voy esit voy esit makkiliklar qaytirma hujumga tayyorlandi makkiliklar chaqmoq tizligida harakatga keldi ko'chalar nihoyatda jiddiy ko'rinatdi va o'zaro mundoq deyishatdi muhammad va uning odamlari buni ya'ni karvonni amri ibn hazimiyning karvonidek ish bo'lar deb o'ylamdi hargiz undaq ish yo'q azbiroy xudo biz uningga o'zimizni bir tunitib qo'ymasak Şunun bilan ular bir uyda ikki er bo'lsa, cho'qum har ikkilisi atlandi va yoki ikkisining biri atlanib, yana biri o'rniga odam yollab avatdi. Kishilarning chiqish chiqmasi ixtiyori bo'lmadi. Hamma odamning cho'qum atlanishi talab qilindi. Shunga Makka mutavarlardan Abu Lahabdan boshqa birma odam ayrilib qolmadi. Abu Lahab zimmasida qarzi bor bir kishini qarzni ko'tarib o'tish sharti bilan o'z o'rniga saplab chiqardi. Makkiliklar o'z atrofidagi arab qabilalarini musafarvar qilgan edi. Ulardanmi Quraysh jamiyatiga tava birmi qabila yoki oymoq ayrilib qololmadi. Faqat Bani Adi jamiyatila odam qatnashtirmadi. Makka qo'shunining harbiy kuchi Bu qatim Makka qo'shunining yo'lga chiqish oldidagi harbiy zapas kuchi 1300 kishi atrofida tashkillandi. Buning ichida 100 ot, 600 savut, soni aniq bo'lmagan nurg'un to'ga tayloqlar bor edi qo'shinning bosh qo'mondoni abu jahl ibn isham bo'ldi qo'shinning oziq tulik ta'minotini quraysh boylaridan 9 kishi ustiga oldi qo'shin 1 kun 9 tuya yana 1 kun 10 tuya so'yib oziqlanib mangatdi bani bakri qabilalarining xavfi qo'shin yo'lga chiqish oldida quraysh bilan bani bakri qabilasi o'rtasidagi kona adovat va harbiy surkilishlar tilga ilindi shuning bilan bu qabilalar orqa tarafdan zarba bersa quraysh ikki toshning o'ttirsida qilib cho'ng talofatga yo'liqishdan qo'rqib irodasidan yenib olmoqchi bo'lishdi lekin bu chog'da iblis malun suraqa ibn malik juhshumiyning siyoqida paydo bo'lib kelib man sizlarga bani kanona qabilasining har qandoq yomonligidan boshpanoh bo'laman deb ularni yo'l ustidagi kutilmagan dushmandan xotirjam qildi makka qo'shini yo'lga chiqdi quraysh doirlari shaytonning va'dasi bilan ko'nglini taskin topqizgandan keyin Alloh tasvirlab aytgandek takburona kishilarga ko'z ko'z qilish va allohning yo'lidan to'sish maqsadida makkadan yo'lga chiqdi va rasululloh aytgandek ular allohga va allohning payg'ambariga qarshi g'azab nafrati va temir qalqonlarni ko'tirib, ularga cho'qim to'sish maqsadida rasulullohning qo'l silishga jur'at qilganidan qattiq cho'chigan va chekidan oshgan g'azab nafrati bilan madinaga qarab yo'lga chiqdi ular shimol tarafda badrga qarab intayin yuqori surat bilan qadam besotdi yo'l yurib vodi usupon qadid Andın Cuhfələrini besib ötdü və Cuhfəyə barğanda Əbu Sufyanın onlara yenidən yollayan mundaq bir axbaratını tapşırıb aldı. Axbaratda sizlar karvondagi odam va mol mulklarni qo'g'dash uchun chiqqan ekansizlar alloh uni o'z panohida saqladi shunga qaytinglar vassalom deyilgan edi karvondan qutulib qolish jarayoni mundoq bo'ldi abu sufyan makka sham cho'ng yo'lida janubga qarab intayin ehtiyotchanlik va sagaklik bilan qadam besototdi u oldin kuzatish va axborot yetkazish harakatlarini hassilab jiddiylashtirgan edi u badrga yaqinlab kelganda o'zi bevosita karvondan eshib kelib majdi ibn amri bilan uchrashdi va uningdan madina taraf to'g'riliq gap so'radi majdi uningga man g'ayri ahvol sezmadim biroq ulag'liq ikki kishi kelib ovi dovining keyniga tugillarini cho'ktirib qo'yib tulumlarga suv qachilab qo'pib ketganligini ko'rdim dedi shuning bilan abu sufyan darhol majdi ishorat qilgan yilqi yerga kelib u yerdagi to'gining yig'im oyoqlarini qo'liga ilib uvab boqdi va uningdiki xurma urug'chilarni ko'rib cho'chib ketdi va izbiroyi xudo bu cho'qim yasrab ya'ni madinaning halipini yegan tugining moyqi dedida darhol karvonning oldiga qaytib badrdan o'tadigan cho'ng yo'ldan karvonning yo'linishini o'zgartib kun petish tarafga ya'ni dengiz sohili tarafga qayrilib mangdi va bu orqali karvonni madina qo'shinining qo'liga tushib qolishdan saqlab qoldi hamda Makka qo'shuni Juhfida topshirib olgan ilk axborotni yo'llab o'tgan edi. Makka qo'shunining qaytmoqchi bo'lganligi va orada ixtilof yuz berganligi. Makka qo'shuni Abu Sufyanning yangi axborotini topshirib olgandan keyin qaytib ketish irodasi keldi. lekin bosh jinoyatchi mustabid abu jahl ibn hisham akavorlik bilan o'ttirg'i chiqib qasam qilamanki biz badrga berib u yerda ikki uch kun turib tugilarni so'yib lashkarlarga ziyofat berib aroq sharoblarni ichib qiz g'inimlarni o'ynatib butun arablarga bizning qo'shin tortganimizni va harbiy kuch qudratimizni ko'rsatib qo'ymay qaytmaymiz shunda qilganda ondin ular bizdan mangu tap tortadigan bo'ldi dedi lekin ahnas ibn shurayq abu jahlning gapiga qaramay qaytib ketish fikrida ching turib oldi natijada ahnas bani zuhra qabilasini boshlab qaytib ketdi u bani zuhra qabilasidagilarning ittifoqdoshi hamda mushqatimdagi yurishning mas'uli edi badr urushiga bani zuhra qabilasidan birma odam qatnashmadi holbuki ularning soni uch yuzga yetadi shuningdan keyin bani zuhra jamoati ahnasning fikridan mamnun bo'lib uni ulug'laydigan va hurmatlaydigan bo'ldi bani hashim ya'ni rasulullohning jamoatimi qaytmoqchi bo'lgan edi abu jahl ularga besim ishlatib biz qachon qaytsak bu toiflarmi shu chog'da qaytidi deb turib oldi shuning bilan bani zuhra qabilasi qaytib ketgandan keyin mingdak qurolli qo'shin badrni nishonlab yo'lga chiqdi ular davomliq olg'a ilgirlab oxiri badrga yaqin joyga ya'ni badri vodisining madinaga yiroq keladigan chegarasi bo'yiga joylashgan dovliklardan bir dovning keyniga kelib tushdi islom qo'shunining qiyin o'tkili madina qo'shunining axborotchilari rasulullohga u vodiy zafron degan joyda ketayotgan chig'idla karvonning qochib ketganligi va makkadan zo'r ko'lamda qo'shin tashkillanib chiqqanligi to'g'risida ma'lumot yetkazgan edi payg'ambar alayhissalom orqa orqadan topshirib olgan bu ma'lumotlarni atrofliq tahlil qilish orqali bu qitim hamon qonliq to'qinishdan saqlangani bo'lmaydiganligini uning uchun cho'qim jasorat va shijoat bilan yuraklik holda dodil qadam tashlab olg'a ilgirlashning zarur ekanligini jazmlashtirgan edi shak shubhasizki navoda rasululloh bu qatim makka qo'shunining mushu rayonlarda moli qaylab yurishiga yo'l qo'ydigan bo'lsa bu quray sharbiy kuchi va siyosiy jihatdagi ustunligiga madad berganlik hatto uni astriddan qo'llaganlik bo'lib qoldi hamda musulmonlarni gepi o'tmas ojiz xor va bechora holatga tushirib qo'ydi balki texi buningdan keyin islom harakati jonsiz jasadga aylanib qelishi va mushu atrofdagi islom diniga o'chmanlik bilan qaraydiganlarning hammasi amdilikda yuragi to'mishib yomonlikqa jur'at qiladigan bo'lib qolishi mumkin bu nom shuhrat deganlarni qo'yib turib eng muhimi ko'z oldimizdagi hozirgi vaziyatni olaylik navoda musulmonlar bu qatim jiddiy pozitsiya tutmasa makka qo'shini davomli olg'invirlab madinaga bostirib kirib qo'lida qurolning sunuqi bo'lmagan ommaga urush o't ochmaydi va musulmon aholilarni o'z mahallasida qirg'in qilmaydi deb kim kapolatlik qila oladi shundoq ekan madina taraf ozroqli bexastalik qilib o'zini urushdan qochirsa musulmonlarning nom shuhratiga emas balki mavjudligigimi ig'ir xavf yetadi albatta harbiy kengayish yig'ini rasululloh ushtum tut o'zgarayotgan bu xatarlik vaziyatning taraqqiyotini nazarda tutib qo'shin ichida kengaytilgan harbiy maslahat kengash yig'ini chaqirdi yig'inda qo'shinga hozirgi vaziyatni tunishtirdi va qo'shindagi barliq jangchi va qo'mondonlar bilan fikr almashtirdi dal mushu chog'da oz sondagi bir qism kishilar qo'rqib qonliq to'qinishdan ansirdi alloh bular haqida oyat nozil qildi g'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligi ularning yoqtirmaganligi parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdin ya'ni uying joylashgan madinadan urushga chiqarganligini ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi mo'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydilayotgandek haqiqat oydinlashgandan keyin ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi qur'oni karim sura anfol 5 oyat ammo qo'shin rahbarlaridan abu bakr siddiq o'rnidan turib nihoyatda yaxshi so'z qildi orqadan umar ibn xattob turib ifoda bildirdi va yaxshi fikr berdi ondan miqdod ibn amri o'rnidan turib ey rasululloh sen allohning ko'rsatmasi bo'yicha mong'in biz sen bilan billa bo'lamiz alloh bilan qasamki biz sanga bani isroil Musa alayhissalomga degandek sen parvardigoring bilan billi berib urishinglar biz bu yerda o'ltirib turaylik demaymiz balki san parvardigoring bilan berib urush qilg'in bizmi sen bilan billi turib urush qilamiz deymiz seni haq din bilan avatgan alloh bilan qasamki agar sen bizni barkul qiymat tortsang ashu yerga yetmaguncha hargiz to'xtamaymiz dedi rasululloh uningga nihoyatda yaxshi dedi va uningga xayrilik bilan duo qildi bu uch rahbar muhojirlardan edi holbuki muhojirlar qo'shinda oz sonliqni egallaydi shunga rasululloh ansar rahbarlarining fikrini elib boqmoqchi bo'ldi chunki ular qo'shinda ko'p sonliqni tashkil qiladi eng muhimi ansorlar bilan aqaba kuni putishgan bayat modillarida ansorlar rasulullohni madinaning sirtidimi qo'g'dab urush qilish majburiyati bor deb bekitilmagan edi hamda bu qitim urush yuz berib qolsa jang maydonidan eng og'ir yuki ashularning zimmasiga yuklanadi shunga u bu uch rahbarning so'zini anglab bo'lgandan keyin ansorlar qartib ey xaloyiq to'g'ri maslahatinglar bo'lsa beringlar dedi buni sezgan ansorlar qismining qo'mondoni saad ibn maoz azbiroyi xudo bizni demoqchimisan ey rasululloh dedi rasululloh ha shundoq degan edi saat biz sana iman keltirdik. Seni rast peygamber deb chin tutdik. Sen elip kelgen dinning haqligiga guvohlik berdik. Va buning uchun so'zingni anglashqa va amringga itoat qilishqa ahdu payman berdik. Ey Rasululloh, irodang bo'yicha ish qilgin. Seni haqdin bilan avatgan Alloh bilan qasamki, agar sen bizni mushu qizil dengizga kirishga buyursang, cho'qim bosh tortmay kiramiz. Birsimizmi ayrilib qolmaymiz.'' Әтілікті дүшмен білін тұтышып келішіні әргіз яман көрмейміз. Біз чидамлық, сұбәтлік кішілеріміз. İnşaallah bizlərdən məmnun buludğan işlərini görsən. Şuna Allahqa tapşırıb yolunu davamlaşdırğın, dedi. Yəni bir rivayətdə Səid ibn Məaz Rasulullahqa: "Ey Rasulullah, ehtimal sən ənsarlar faqat mənə yardım veriş və məni qoğdaşını Mədinə içidilə məcburiyyət deyə bilidu, deyə qorxuyatqan buluşun mümkün. Мен ансарларга вакалатан сөз кылай һәм җавап берай. Сән безне халыган ергә башлап баргын. Халыган кеше белән әһди алақа орнаткын. Халыган кешедән алақа риштыңны үзгин. Мал дөньярымыздан өзің халап алгын. Өзің халап қойып қойғын. Әр алда сенің еліп алғының біз үшін қойып қойғыныңдан чарырақ. Біздің әр қандақ ішіміз сән бұйырған ішқы табидыр. Аллах білен қасам ки, әгер сән ғамданның, barika degan yerga yo'l olsang bizmi cho'qim sen bilan birga otlanamiz va qasam qilamanki agar bizni mushu dengizga kirishga buyursang ikkilanmay kiramiz degan saatning bu so'zi rasulullohga zo'r ilhom bo'ldi chig'i u bu gapdan nihoyat mamnun bo'ldi va mundoq dedi olg'a ilgirlaydi umidvor bo'layli alloh menga ikki toifaning birini va'da qildi qasam qilamanki go'yo man shu topda mushriklarning malaqdak yotgan o'liklarini ko'rgandek bo'lyaptiman islom qo'shuni davomliq olg'a ilgirladi yig'in oyoqlashgandan keyin rasululloh zafrondan yo'lga chiqib asofir deb atiladigan bir davonni ochdi u yerdan dayya deb atiladigan kichik bir kent tushdi va hatan ya'ni cho'ng dog'dan qilishmaydigan bir do'nglikni o'ngga tashlab mengib badrga yaqin bir yerga kelib o'rinlashdi rasululloh o'zi bevosita chorlash ilib bordi mushu yerda rasululloh hijrat safardishi va g'ordiki hamrohi abu bakr siddiq bilan billa o'zi bevosita chorlash ilib bordi ikkalan makka qo'shonining harbiy gazarmasi bo'lib qolishi mumkin deb faraz qilinayotgan yerning atrofida yiroqdan kuzatib razved qilayotganda to't bir peshqadam arab buvoyga uchrab qoldi rasululloh uningdan qurayish qo'shuni va muhammad alayhissalomning odamlari hozir nalarga yetib kelgandir deb so'radi rasululloh uningdan o'zini so'rab qo'yishi uning salohiyatini oshkorlamaslik uchun edi lekin hilqi buvoy sizlar manga o'zinglarning kimligini aytib bermagicha men aytib bermayman deb turib oldi rasululloh uningga avval sen aytib bersang ondin biz aytib beramiz degan edi buvoy avval men ondin sen shundoqmi dedi rasululloh ha shundoq devidi buvoy anglashimcha muhammad odamlar bilan paloni kuni yo'lga chiqqanmish manga xabar qilgan kishining gapi rost bo'lsa ular bugun paloni yerda dedi madina qo'shini o'rinlashgan o'rinni tilga ilib yana anglashimcha qurayishlar paloni kuni yo'lga chiqqanmish a shu xabar rostli bo'lsa ular bugun cho'qim paloni yerda dedi quraysh qo'shini tushgan yerni otidi u bu xabarni aytib beribla sizlar ikkinglar kim bo'lasizlar deb so'ragan edi rasululloh biz sudin deb javob berdida otning tizginini tortgunicha ketib qoldi buvoy sudin degan nima u iroq suyidimi yoki deb ig'zini ushlab qoldi